Klausīties raidījumu Es esmu sava brāļa sarks ir iespēja pateicoties jūsu ziedojumam. Jūs klausāties raidījumu Es esmu sava brāļa sarks. Ar mīlestību, kungs, tu mani pilnu leju lai doto atdodu, kad manos līdzcilvēkos garām ej. Sveicināti, mīļie radio Marija klausītāji! Šodien studijā esmu es, Daina, un mūsu viesis ir man mīļa krustmeita Aiga. Lab, labvakar! Labvakar! Aigaņa, es esmu ļoti pateicīga tev, ka mēs varam šeit mm, satikties, ka tu biji ar mieru atnākt, jo e, mēs esam nodzīvojuši tādu posmu diezgan pagaru, gan pavisam diezgan cieši kopā, gan arī no attāluma, neesam pazudušas viena otrai, un es tevi zinu diezgan daudz, bet pēdējā laikā mums bija saruna – kurā es uzzināju vēl vairāk. Un tā jau laikam arī ir, eh, kad cilvēki nereti it kā, it kā pazīst viens otru, bet būtībā spriež virspusēji, spriež no kaut kādas, nu, eh, cilvēka tās mm, pēkšņās kādas uzvedības vai kas ar viņu noticis un kā viņš izpaužās, un, eh, bet nepazīst dziļumā un kas attiecās uz tavu dzīvi, jo mēs esam saistībā ar manu kalpošanu Iļciem sieviešu cietumā, kur mēs satikāmies. Un tāpēc man ir svarīgi, ka cilvēki saprastu, cik dziļi un labi cilvēki atrodas šajās ieslodzījuma vietās, bet mēs redzam tikai tās sekas, kas ar viņu noticis, ko viņš darījis, un nu viņš kāpēc ir cietumā. Uh, bet eh, mani interesē un es gribētu, ka to ar mums padalīties par tiem cēloņiem, kā aizsākās tava dzīve un kādu tu piedzīvoji nu, savu bērnību, tu vari atcerēties. Nu, bērnība kā tāda, viņa man vispār principā nebija. Jo es biju negribēts bērns, man bija vecākā māsa, uh, kura bija gribēta, bet eh, māte saslima ar izkaisīto sklerozi. Un viņai nācās mani dzemdēt, jo nevar, nedrīkstēja taisīt abortu. Un tas man no pašas bērnības tika atgādināts. Nu, bija traucēklis. Viņa tiešām tā arī izrādīja, un visi pārējie tev ģimenē izrādīja, ka tu esi nevēlama. Tā, nu, tas varbūt tiešām ēteram tā rupji skan, <laughs> bet nu, tā arī bija, tu abortu atliek. N nu jā, bet, bet nu lā, atliek abortu, nu nenokāva tevi, ļāva dzīvot, bet tiešām bija tāda nepatika pret tevi. E, Kāpēc e, tur, bērniņš e, tu, tu biji? Tur bija tā, kad... E, Es vienmēr biju pie visa vainīga. Beigu beigās es kļuvu ļoti spītīga es kļuvu spītīga, jūs mani sitat, labi, es darīšu vēl. Nu jā, un tas un, aizkaitināja vēl vairāk pret Jā, tevi, mhm. un beigās sanāca viens maziņš mežonis pret visu pasauli, tā varētu teikt. Jo es biju mežonēns, es biju vienkārši mazs mežonēns, kuru patstāvīgi stāvīgi dzina, klopēja, ja normāli bērni ārā spēlējās, tad man vecāki bija julieri Nu, man bija jāstrādā, man bija jā, jāurb krellītes, vai arī kārtē reiz jāstāv tumšā vannas istabā <laughs> par kaut kādu sodu. Nu jā. Nu, jā. Vai pagrabā pie pelēm jāsēž, nu visādi. <laughs> Nu, jā, jā. Tur traumas bērnam, protams. Jā, jā, gadījās, tur e, visāds jautrības bija tādas, bērnes tā nozīmē ļoti daudz, un, un, un Bet eh, sita tevi arī pēra vai kā? Oi, un kā vēl? Un kā vēl, un māsa arī? Nē, nu, gadījās arī viņai, bet, nu... Bet, eh, jo es biju ļoti spītīga, es biju kļuvusi spītīga no tā, ka, ah, te jūs man sitīsiet, nu, te es darīšu vēl. Jā. Un pat bija gadījums par rezerēķinu, ka man pateica, tu neiemācīsies rezerēķinu, dabūs vienreiz asīksnu. Nākamā dienā neiemācīsies, dabūsi divreiz asiksnu. Nu, es aizgāju līdz 170 kapēkām sitienā. Kausmas ah, vienas. Es liku grāmatu apakšā, reizreķinu virsū, Jā. lasīju pasakas, Bet reizēķis spītīgi nemācīja. Bet kā kaimiņi vai kaut kādi citi sveši cilvēki, kā tev nebija neviena, pie kā pietverties, visi tevi uh, kaut kā... Man e, sanāca tā, ka e, pagalmā māsa bija pastāstījusi, ka es čurēju gultā. À, nu tādas visādas lietas. Jā, tur mani bērni ķengāja. E, vienīgai draudzenīte man bija, nu tagad arī vēl ar draudzenītes māti es kontaktējos, e, bija draug, kaimiņa draudzenīte, e, bet arī to viņa aizgāja plūsmā līdz, līdz ar visiem bērniem. Un mani principā pieņēma pagalmā, mani pieņēma Krievu bērni. Mm -hmm. Krievu bērni. Ar krievu bērnu manī spēlējās, kāpēc es vienmēr saku, nes, nerunājiet par nācijām. Tieši krievu bērni mani tādu atstumtai pieņēma. Tev kaut kāda nelaime tur vēl notika bērnībā laikam. Cik gadi tad jums bija ar māsu un, un cik tev bija tur kaut kāds vīrietis, jūs Par tur arī auklēja? Ju, juronkuli, jā, nu nāca spēlēties. <laughs> ar bērniem? Nu un, jā, nu un... jā, tas bija tāds, to es sapratu vispār, kas bija noticis tajā laikā, es sapratu laikam tikai tā, ka bija ieslodzījumā. Un kas tad bija noticis? nu, bija sāpīgi, bija, viņš to glāstījās, čamdījās, bet eh, tajā laikā nebija tā apziņa, kas vispār... Ka viņš nu, tevi ka, izvaroja. Eh, kas notika, jā, nu, jo nebija skaidrs. Es tikai pēc tam kaut kā bija ieslodzījumā tās sarunas un tās tēmas, un tā es tā atcerējos visu to un sapratu, nu, izrādās, ka tā tas ir bijis, jā, nu, tā. Tā. Nu, Jocīgi. Jā, tas ir, <laughs> nu, daudzi bērni izrādās to piedzīvo, bet redz, kā mazs bērns, viņš vispār nemaz neapjēdz, kas ar viņu tur notika jā. un ko. Bet, bet cik ilgi tad tev vilkās šis, šis laiks pie vecākiem? Līdz es satiku savu pirmo vīru. Cik gadu vecumā? 17. 17 gados. Tu satikies ar puisi? Es satikos ar puisi, un eh, tā sanāca, kad eh, es paliku stāvoklī. Un viņš nu piespiedu kārtā, cik es sapratu no viņa vecākiem, eh, mēs apprecējāmies. Un kas tad pieņēma viņa vecāki? Jūs pieņēmat e, ģimenē? Vai, nē, vai? viņš no sākuma gribēja, lai es taisu abortu, bet es paņēmu naudu no viņa un aizmuku uz Valkas rajonu. Jo es ne par ko abortu nebūtu taisījis. Mm. Un, un ko tu Valkas rajonā? Man tur bija tāla radi. Tie tevi e, pieņēma? Jā, māsicas, e, māsicas ģimene, tur desmit, e, desmit puikas un viena, mā, viena mana māsica. Un viņi labi ģimene, pret tevi attiecās, jā, jā. Ja? Un cik ilgi, nu tu tur piedzemdēji bērniņu? Nē, mans vīrs, pie, nākamais vīrs piezvanīja un pateica, brauc atpakaļ. Aha. Tu to izdarīji, es saku, nē aiz to naudu, ko viņš man bija devis abortam, bija devusi tai nu, daudz nu, bērnu ģimenītei. Aha, labi, labi. Un, un atbraucu atpakaļ, un tā viņš man bildināja, bet e, visa tā dzīve sanāca tāda, ka es viņam atņā, esmu atņēmusi brīvību, jaunību. Viņš bija piec gadu vecāks. Un uh, viņš skraidīja pa citām sievietēm, un es 18 gados piedzemdēju un sēdēju ar bērnu, redzēju, kā viņš skraida pa viņu pa kopmītnēm pie citām dāmām. Nu, pa, grūti bija. Un... Es neteikšu, ka viņš bija slikts cilvēks. Nu, bet te jūs izšķīrāties? Vai... Jā, mēs trīs gadus nomocījāmies kopā. Un kur tad tu ar bērnu paliki? Uh, tad, ja, protams, es eh, lūdzu palīdzību mātei. Māte pateica, kur bija tur ej. Nu, un... tas eh, bija skaidrs, bet nu, cerība tomēr un... kaut kāda bija. Uh, Un tad man e, pagalmā kaimiņš e, piedāvāja istabu pie viņa dzīvoklī. Par to, ka es viņam ēst gatavošu, ka tīrīšu, viņš šeit varēsiet ar meitiņu dzīvot, iedeva mums istabiņu. Nu, tā īrēšana lietā aizgāja, ka pēc pāris gadiem mēs aprecējāmies. Ah. <laughs> Beigās. Jā, jā. <laughs> jā. Nu. No. Tā, tā sanās tā istaba sīrēšana. Tā, nu, no. tālāk. Bet nu, tā kā viņš nāca no alkoholiķu ģimenes, mm. sākās tās iedzeršanas, sākās grūti laiki. Izrādījās, ka viņš nebija maksājis par dzīvokli gadiem, un to dzīvo, beigās to dzīvokli zaudēja. Aizbraucām dzīvot uz Berģiem pie manas vecās māmas. Uh nu, tur viņa gandrīz nebija mājās, es biju jau atkal stāvoklī. Otro reizi pēc, pēc četriem gadiem, četri gadu starpība man meitiņām ir mm -hmm. vecākā meitiņa. Mm, pie vecās mammas aiz, aizgāja dzīvot. Palika tur. Jā, jā jo un... viņai sanāca uz skolu tuvāk. Aha. Kaupēna vidusskolā viņa aizgāja mācīties, un viņai tur sanāca tuvāk no vecmāmiņas. Un, Un arī, teikšu godīgi, mierīgāk viņai pie vecmāmiņas bija nekā, kad nu, man tas vīrs ar tādu... Bet kā tad tā dzīve, dzīve tālāk? Nu, mana dzīve bija ļoti smaga, tāpēc, ka meitiņa piedzima 7. mēnesī. Katras divas stundas bija jābaro, vecmāmiņai bija māja berģos, māja bija jāpieskata, vecmāmiņa ar sklerozi, uh, dzīvojām uz mana pabalsta un vecmāmiņas pensiju. Pensijas. E, nu, cik ilgi? Tā mēs nodzīvojām. A, nu, tā kā piedzima meita, jā, viņai trīs mēneši mēs nodzīvojām. Un trīs mēneši vecs bērns? Jā. Un? Jā. Un tā kā man vecā māma ir uh, slimā, nu, kā nu cilvēks viņš jau gados, uh, Nezinu, kā tas viņiem bija izdevies, bet eh, mana māte pārdeva vecās mammas māju. Ar to, ka viņa slima, ja visu to, ka, un kur tad, Jā, kur tad pārdeva vecās mammas māju, paņēma veco māmu pie sevis. Ah. Un mēs ar mazo palikām uz ielas. Neiznāsātu bērnu. Un... Neiznāsātu jā, bērnu. Jā. Es paliku uz ielas. Trīs mēnesīši viņiem bija. Māsai viņa nopirka dzīvokli Boldarā, jā. sev nopirka jaunu mašīnu. Mēs mazo palikām uz ielas, un mums vienkārši jāsaka paldies viņam, lai nu kāds viņš bija. E, tāds, viņš, kad biju iepazinusies, viņš man palīdzēja e, ar bērnu ēdienu, tāds Latvijā komā strādāja vīrietis. Uh, Viņš man piedāvāja pie viņa vasarnīcā padzīvot. Nu, tur sākās ellīgi laiki. Jo likties es nekura mazu bērnu nevarēju, bet katru piekdienu viņš brauca mājās ar alkoholu. Un eh, piekdienas iedzeršana, sestdien pirts, manis piekaušana, pirmdien viņš iet uz darbu, es nedēļu sevi dakterēju. Nu, tā tas vilkās trīs gadus. Un bērnam trīs gadi tā tad, jā? Jā. Mm -hmm. Tad, nu, vienreiz, kad tas bija pat raku, es neizturēju eh, aizmuku no viņa prom, aizgāju uz patvērsmi. Tajā laikā bārdziņa ielā vēl bija patvērsme. Sieviešu patvērsme, Sieviešu jā. Patvērsme, mm -hmm. jā. Mm -hmm. Nu, no sākuma viss bija labi, bet pēc tam jau sāka sociālai dienesti pa mūs interesēties. Es nekur nestrādāju, maz bērniņš. Bet kā tad tu iztiki? Nu, kā varēja iztikt? Gājām uz klosteru, uz Krišjānu baronielu. Uz pusdienām. Uz pusdienām. Mm -hmm. Tur vienmēr plasmas pudelē ņēmām līdzi arī priekš vakariņām. Mm -hmm. Tā arī iztikām. Vakarā varēja patvērsmē paēst. Tā mēs gulāmies, ar Cik? mazo jā, čāpojām jā. visu to gabalu, skrišām baronielu uz to klosteri. Labi, un tad? Stāvējām rindā pēc ēdienam, bet nu... Cik tā, ilgi? Neatceros, cik ilgi, es tik atceros, ka tas bija jau vasara sākās, kad es sapratu, ka nu, pārāk nopietni interesējās, bet man bija ļoti bail, ka man atņems bērnu. Un? Un meitiņa arī jūta kad eh, viņa man ļoti bieži jautāja, māma, tu man nepametīsi. Un pff, eh, tas bija baigi smagi. Nu tā, tu meitiņu noformēji laikam. Nē, tad mēs aizmukām no patvērsmes, un ah. tad mēs dzīvojām zem tilta. Jā. Uh, vietējie bomži, jāsaka tā, kā ir viņa zem tilta tur pie autovos uztaisīja mums tādu istabiņu. Labi cilvēki tā, jā. Viņa vaktē, lai policija mūs nenoķer, lai neatņem man bērnu. Eh, no rīta viņa gāja savās gaitās. Vakarā viņa nesa, lai būtu ko mums paēst, vakariņas uztaisīt. Mēs ar mazo gājām atkal uz klosteru pēc pusdienām, bet nu vasara gāja uz beigām. Un, un tad man nācās aiz, no turienes aizmukt, jo vienam vīrietim sagribējās kaut ko vairāk kā draudzību. Jā, jā. Un, un, un. Tad mēs zem klājas debesis vienu laiku dzīvojām Lucavas salā. Nu, sanāca dzīvamētāšanās. Bija arī viens periods. Bēniņos mājās palikām, kur varēja tikt iekšā tur. E, bet nāca rudens un sapratu, ka bērniņu nevar vairāk tā rādīt vazāt riņķi. Un vienīgais, kas bija, tā bija mana māsa, kuru, kureiz palūdzu man paņemt meitiņu pie sevis. Vismaz, kamēr es izkūšos no... Viņa tā kā aizbildniecību? E, jā, no sāku viņa paņēma aizbildniecību. Jā. Bet tur mani ceļi aizgāja nepareizi. Es paliku viena. Es sāku lietot alkoholu. Un viss aizgāja ne tā, kā vajag. Jo tā pamestības sajūta, man liekas, es viņu arī tajā alkoholā slīcināju. Nu, tā jau parasti notiek. Jā. Un, nu, un beigu, beigās sanāca, kad es nokļuvu dārza, dzīvoju tādā dārza mājās. Tur jau bija savā kompānija, sava aura, tāpat varētu teikt. Un tur ir tās kopējās iedzeršanas vienmēr, bet es parasti, tā, kad iedzēraties, ka es jūtu, kad ir, ir jau robeža, es vienmēr tinos projām mm -hmm. no kompānijas. Nu, attiecīgi, tiem vīriešiem jau tur tas nepatika. Kāpēc nepatika? Nu, parasti jau, kad ir eh, tādas kopējas iedzeršanas, eh, tās morālās normas jau netiek ievērotas. Un eh, notiek sadzērušās pārgulēšanās un, un tā tālāk un tā vēl joprojām. Uh, un tāpēc Be, tu muki. Un laikam tomēr manī tomēr kaut kādi morālie principi turējās, un es vienmēr tā laicīgi <laughs> nu, jā. gāju prom. Bet, nu, tā kā te, te kompānijai tas nepatika, tad viņi, nu, te, tur tas saucās Dinamo, kad e, es mūku prom vienmēr. Un viņi nolēma to lietu nokārtot vardarbīgi beigās tas viss beidzās ar to, ka viņi mani izvaroja. Cik un, vīrieši? Trīs. Un eh, pametam ir nomirt piekāva. Līdz pusnāvei salauza kājas, žokli, ribas. Nu, es biju ļoti smagi piekautā stāvoklī. Mm, nu, paldies Dievam mani atrada kaut kas, es tikai atceros no atmiņām, ka tur bija kājas, vīrieši tādi pamatīgi zābaki. Un pamodos es pēc divu nedēļu komas. Slimnīcā. Slimnīcā, jā. Mm -hmm. Un tad es sapratu, tā tas nepaliks vienkārši. Kas notika ar tevi? tas tā, tas nepatik, eh, te nepaliks, tas diezgan agresīvi, ja, kad tev tā kā dusmas par to, tu tā kā atmodies no tā visa, ka tu eh. neļausi sev pāri vairs darīt. Jā, tas bija tāds klikšķis. Manī kaut kas salūza, pat nevarētu teikt, varbūt pat otrādi, varbūt pamodās. Jā, jā. Mhm. Kad eh, tas kā lai to pasaka, ka es vairāk nebūšu cietējis. Tu gribi pārtraukt šo cietējas dzīvi. Jo jā. visa mhm. dzīve bija cietējis. Jā. Nu, un pēc tam, principā, tas bija tā kā apmātība. Tāda atriebības apmātība. Jā, mhm. jo es it kā dzīvoju tālāk, Bet tajā pašā laikā man bija mērķis viņus atrast. Un? Nu, es atradu. Atradu vienu. Tad bija ļoti jāpiedzerās. Lai? Lai varētu nogalināt, jo nu, tas, godīgi sakot, laikam Dievs mani sargā, ka es to neatceros to pašu faktu. Pat neatceries. Jā, tas ir vispār. Nu, bet kā tas fakts atklājās? Uh, nē, es pati izsaucu policiju. Ah. Bet tieši to darbību viņa man ir ārā no galvas. À, bet tajā brīdī tu zināji, ka, ko tu esi izdarījusi un jā, izsauc policiju. Jā, jā es pat mm -hmm. Mhm. izsaucu policiju, mani tiesāja, līdz tiesai es gāju atzīmēties un notiesāja. Uh, Un eh, līdz eh, cietumam mani palaida no tiesas zāles. Interesanti, bet jā. jā. Nu, un tad? Nu, es domāju, nu, tā tad, tā tad man ir jāatrod arī otrs, jo trešais jau pa to laiku bija cilvēciņš jau... Miris. Jau, jau miris. Jo visu laiku es saku, negribu es sevi neattaisnot neko, bet tā, ir, tā bija tāda, tas ir jāizdara. Nu, tevī bija ieslēdzies šī apmātība uz atriebību. Jā. Par visiem dzīves pārdarījumiem. Jā, mm. tas bija ne tikai par to laikam, bet par visu. Par visu, jā. Par visu vīriešiem, visam. Uh, Nu, un tad, kad es atradu otru, un tas atkal notika. Tad tevi noķēra? Jā. Ja tu pati zvanīji? Nē, ka... otroreiz nepiezvanīju, bet nu, ilgi es jau vairāk nestaigāju, un es arī neslēpos īpaši. Jo es zināju, ka kas būs, kam jābūt, un... Es to pieņēmu, un es biju tam gatava. Man nebija sevi žēl. Mm -hmm. Un tad, kad man jautāja Rudīte, nu, cietumiņā, e, jā. jā mm -hmm. Kad man jautāja kapelāne, kā tu jūties pēc tam? Pēc izdarītā? Pēc izdarītā. Nu, un es godīgi pateikšu, es nepateicu, jūs nevarat iedomāties, cik es jūtos labi. Jā. Jo es paliku brīva. E, man bija tāda sajūta, ka es nometu važas. Psihofiziska sajūta, ka tas ir galā un tagad ir miers. Mm -hmm. Jā, jā, un tad es satiku tādu cilvēciņu kā Dainīti. Bet par to mēs mazliet vēlāk. <laughs> Mums būs tagad muzikālā pauzīte. Ooh. sepulta no sonho. Turpinām raidījumu. Es esmu sava brāļa sarks, saruna ar Aigu. E, nu, lūk, ar vienvārdu sakot, mēs satikāmies. Jā, jā. Jo tev iedeva, tev iedeva kādu termiņu, tātad e, kāds tev bija pirms tam e, piešķirts? E, no sākuma man iedeva pieci gadi. Pieci. Un par otru astoņi gadi. Tātad bija div, kopā 13, 13. Tad, tad apvienoja, palika 12. Ap vienu noņēma nost, jā. jā, un 12. Un visus 12 tātad to arī izturēja. Jā, jā. Un iesākās ar to, ka tu atnāc uz Iļciem sieviešu cietumiņu, Jā. Un kā tu teici, mēs tur satikāmies. jā, jo principā arī tur man negāja viegli. Jo es vēl biju kliba bišķiņa, pēc tam salauztajām kājām bišķiņa šķība. Un kā jau visa sabiedrība, tāpat tās arī tur, meitenes ne, ne īpaši pieņēma, ja, un eh, nebija man to tā atbalsta, nebija man kas... Nu, ārpusē tev nebija neviena eh, cilvēka, ne, nebija. kas varētu tagad tu nonāci pavisam atkal šajā zonā, kur ir nu, notiesātās kur atkal, sievietes. Jā, un... kur atkal jāmācās izdzīvot, jāmācās, jāmācās pierast no jauna. Un, jā, un principā reku, bija glābiņš <laughs> Dainīte, jo nu, tur bija sirsnība, tur bija mieras aizejot uz dievkalpojumiem. Uh, tieši ļoti, ļoti palīdzēja tieši tās dievkalpojumi, tā miera, dvēseles miera sajūta. Nu, kristījāmies tevi, jā, nu. E, jā, e, kristīšanās e, man pat e, bija tā kā tāds Kā lai to pasakas? Tā, tu izjūti to rituālu kaut kādu, tā jā. kā, tā kā tā kā tevi tā kā noņem kaut ko sliktu un tā kā paglābi kaut kā, ja? Kaut kur tā kā, tā kā Piederība. Noliek, noliek mani pavisam savādāk, nu, pavisam citur, ka es vairs, nu, tā kā, tā kā pārvieto no, no tumšā uz gaišāku, nu jā. Tad, nu jā, un tagad tev tāda kā piederība, tu tagad piederi kādai grupai un tā, tev jā, ir savi cilvēki. Um, tur bija piederība un pats galvenais jau bija tā sajūta, ka Dievs ir tevī. E, ka es sapratu, ka vajag klausīties. Ka vajag Dievu klausīties. Jo es un... saprotu to, ka mēs Viņš runā ar mums bez pārtraukuma. Tikai Jā, bet nedzirdam. tajā brīdī jau tu arī to nesaprati. Nē, es nesapratu, tas viss nāca, nāca ļoti lēnām un, un netik vienkārši. Netik vienkārši arī e, šī frāze, ka Bībele runā ar mums. Uh, tas nebija tik vienkārši. Nu, es tā no sākuma nepavisam. skatījos tā kā glupsi eh, cilvēciņš un, un, un pilnīgi neizpratu to ne bībeli, ne to, kas rakstīts un, uh, Jā, bet, protams, bet, bet tomēr tās sarunas, vai tur es, vai kapelāns, vai, vai, vai priesteris, ko runā, redz, tu sā, sāki mācīties, klausīties pavisam svešas lietas, ja, un iepazīt labas lietas. Tad jūs vēl tur eh, Mirjams tajā programmā, tad tu tur iekļuvi un, un, un, un Jā. svētos rakstus studierējāt. Un... Tas bija, eh, godīgi sakot, Mirjama, uh, man eh, palīdzēja eh, ļoti daudz izprast no jā, Bībeles. Jā, jo tur vairāk runāja, tur, tieši par to tur runāja. Tieši jā. runāja mm -hmm. par mhm, mhm, Bībeli mhm. vairāk, un, bet eh, šā vai tā es paliku sirdī katolis, un, jo man palika tā mīlestība, tā mīlestība tāda, kā ir, tā Nu, es domāju, caur sakramentu un grēksūdzu sakramentu un visvētāko altāru sakramenti, tas tevi tā kā piepildīja Jā. vairāk, vai ne? Mhm. Jā, un, un, un e, katrā gadījumā ļoti, ļoti e, es sapratu, ka ja nebūtu savā laikā ielaidusi Dieva sirdī un pēc tam iemācīsies dzīvot ar Dievu, es nebūtu spējusi sevi mainīt. Jo mm, tik daudz gadus nevis dzīvot, bet eksistēt, un eh, visa dzīve tik drausmīgi tāda, nu... Viena vardarbība. E, jā, mm. un kļūt par cilvēku no tāda mežoņa, ir, <laughs> godīgi sakot, grūti un patstāvīgs darbs, bet eh, ar Dievu sirdī man tas, es ceru, ka ir izdevies. <laughs> Es nezinu, vai es esmu tāds... <laughs> pārliecināta. es redzu, ka ir izdevies. Un, un eh, tāpat tās daudzi cilvēki, kas pazīst no pagātnes mani, jā, saka, ka, nu, es, es neticu, ka var, var tā mainīties. Jā. E, un kas nav satikuši, bija atbraukusi mana māsīca pie maniem. Un viņa aizbrauc mājās un stāsta vīram. Neticamas lietas. E, jā, un vīrs viņai saka, nu tas nevar būt. Un tāpat mana jaunākā meitiņa, viņa saka, nu nevar būt, ka Dievs tev mainīs. Tu manī pati sevi. <laughs> Jā, nu tā jau daudzi e, domā. Es ar viņus, viņai saku pretī, mīļā, nē, jo bez ticības Dievam man nebūtu spēka mainīt sevi. Nu, tu to vari viņai tagad pateikt, jo tev ir pieredze. Bet Jā. bērns jau nezina to. E, un ļoti bieži es tā maigi smaidu par cilvēkiem, kas nespēja, e, nespēja saprast, nespēja sadzirdēt. Jā, bet, bet... bet es smaidu ar mīlestību un ar tādu klusumu, kad, nu, Gan jau, gan jau, gan jau arī jums pienāks. Pienāks laiks, jā, protams. protams. Jo to laiku un galvenais ir dzirdēt. Ko es saku, man, man ļoti bieži ir tā, ka tagad es esmu iemācījusi dzirdēt klausīties un dzirdēt, nevis Jā, tikai klausīties. Jo mhm. Dievs mums runā un, un pat teikšu brīdina. Nu, brīdināja tevi, Jā. ko, ka tu Olainē atklātajā cietumā strādāji, un kas notika? Kur Jā, es strādāju kokapstrādē, un jau ātrāk, es ļoti bieži dzirdu, eh, man ātrāk jau kaut kas teica, ej prom no šitā darba, ej prom. Jā. Nu, bet nu, es spītīga, es strādāju ar vīriņu kopā, un, un, un es esmu ieslodzījumā, mēs darbā tiekamies, un nu, tā forši es neiešu prom. Un es tā nes, nesaklausīju. Un, un nozaģēju kreisai rokai pirksta gabaliņu ar kauliņu. Maziņu. Nu, maziņu, jā. Un tālāk <laughs> nepaklausība, ko? nu, bija brīdinājums. Jā. Nu, vai tad tu vienreiz dzirdēsi, ko es tā <laughs> saku? nu, es atkal nepaklausīju. Nu, un beigās es nozāģēju labai rokai pirkstu. E, tas ir tāds ļoti dzīves piemērs. <laughs> Jā. Nu, ja jums saka, nu, klausiet, <laughs> klausiet, jo šeit atkal ir mana vaina, jo, ja es esmu iemācījusi dzirdēt, tad, tad, nu, tad klausi, jā, un, uh, sanāk gandrīz tāpat kā tajā jokā, ka tas cilvēks slīka, ja? viņam viens glābējs, otrs glābējs, viņš saka, nekas mani Dievs izglābs. <laughs> Nu, man sanāca tāpat, nu, tā teica, teica man ej prom no tā darbiņa. Bet, uh Aigaņā, tu, tu pieminēji jau to savu vīru, bet eh, eh, jūs apprecējāties eh, Olainē, atklātā cietumā, kamēr tu biji. Ja? Jā, tu dabūju šo brīnišķīgo cilvēku, ko tu sauc tagad par vīru. Jūris viņš ir vārdā, es viņu esmu <laughs> satikusi. Jā, nu tas bija tāds ļoti, jāsaka, atkal laikam dieva, dieva nu. svētība, jo Mm, mēs kādreiz bijām dzīvojuši kaimiņos. Es dārza mājiņā. Tu kā bomzīte, bet kā bomzīts, piederēja, jā, jā, viņš mājiņa. Mhm. dzīvoja sieviete tur mājā, es gāju pie viņa sievieti, sieviņas tur palīgā pa dārzu piepelnīties. Un pēc tam no atklātā ieslodzījuma mēs arī pazīšanās saiti sākām. Uh, sarakstīties, sazvanīt, bez ah, tam jau tādu nē, zināja, es nezināju, kas, kas tas, tas bija nejauši. Nu, tas atkal ir. Jā. Un pēc tam tikai, tikai, tikai jau runājot, sapratām, atpazināt viens otru. Mm. Bet es jau pēc tam vīram prasīju, vai tev tā aiga būtu bijusi vajadzīga? Viņš saka, nē tā aiga man nebūtu bijis vajadzīga. Bet viņš zina visu tavu dzīvi, Jā. viņš ir pieņēmis un, un Jā. viņam arī ir kaut kāda ciešanu dzīve aiz muguras. E, principā viņam ir, viņam ir arī daudz, viņš ir kūlies cauri pa dzīvi, bet viņam ir bijusi ļoti jauka ģimene. Aha, viņam ir jauka mamma, kuru es arī saucu par mammu. E, viņam ir māsa, viņam ir e, ģimene, e, kurā man ir prieks iekļauties un kurā man ir pieņēma. pieņem tevi ar prieku un mīlestību. Jā, jā, Brīnišķi. bet viņam arī tā dzīvīta nav gājusi viegla un viņš ļoti ar sapratni izturās arī Pret to arī viņš nogaidīja četrus gadus. Viņš mani gaidīja. Eh, un viņš eh, visu saprata, visu pieņēma. Viņš palīdzēja vienmēr meitenēm, ja kaut ko vajadzēja. Viņš vēl atmest. tagad kopā jūs rūpēties par tām olainas meitenēm, kas tev draudzenes palikušas. Viņš Protams. iesaistās. Tas ir abrīnojami. Jā, un... No, Misionāri jūs tur esat. <laughs> viņš jā. man tā ir tā kā, nu, dievu dāvaniņa. Jo lai no nu kā es esmu mainījusies, man tomēr ir raksturiņš arī tās ne pats vieglākais, vismaz es tā uzskatu. Nu, katram ir savs Jā, raksturiņš. Un, bet viņš visu saprot, viņš visu mm. pieņem, mhm. un es beidzot esmu laimīga. To var redzēt pēc tevis, jā, bet te vēl ir divas meitiņas jūs satiekaties? Jums, e, jums... Meitiņa vecākā bija ar mazmeitiņu atbraukusi pie, uz mhm. atklāto mm -hmm. ieslodzījumu. E, tagad viņa bija Latvijā, bet pie manī nevarēja ah, atbraukt. À, viņa ārvalstīs, ja? Jā, viņa īrijā dzīvo, mm -hmm. vecākā dzīvo īrijā, nevarēja atbraukt, jo tētis viņai slims, mans pirmais vīrs. À. Ah. E, ar vēzi, un nu, viņa brauca pie viņa, un tad nesanāca Cik labi, viņa. ka jūs turaties tur kopā ar tām? Jā. Un jaunākā meitiņa? Jaunākā meitiņa dzīvo Itālijā. Jā, nu tagad mums arī ir ļoti lielas diskusijas arī par kristietības tēmu ar viņu. Viņa it kā grib kristīties, jo Itālijā jau arī katoļu nu, vairāk. Katoļu un... zeme, jā. Un, Bet nu, viņai kaut kāds pagaidām pretestība pret sakramentu, pret eh, visu. Nu, nu, mēs pagaidām laiku. diskutējam, jā, es jā. neuzspiežu. Protams, protams. Bet eh, cenšos savu piemēru dot. Eh, es domāju, tur ir vajadzīgs laiks. Protams, tā tā tev vajadzēja laiku, Jā. tā viņām vajag laiku. Jā, jo. Un tad tev ir vēl viena lieta, tava māmiņa. Jā, ar manu māti ir tā, ka eh, es visu laiku domāju, ka es viņai esmu piedevusi. Bet tikko sākās saruna par viņu, es saprotu, ka tas kamols ir dzīves. Tas sāpju kamols iekšā. Viņa tagad ir pirmās grupas invalīda. Nu, viņa visu laiku bijusi pirmās grupas invalīda, bet tagad viņa ir uz gultas. Un viņai nebija aprūpētāja vienu laiku. Tad es braukāju pie viņas, un cik varēju palīdzēju, mainīju tos pampērus un kopu. Uh, Es ļoti cerēju, ka viņa ir mainījusies, ka viņa kaut ko ir sapratusi, ka tomēr cilvēks paliek vecāks. Un... Bet, diemžēl, es redzēju, ka tur nekas nav mainījies. Bet, Aiga, varbūt arī viņai tāpatās. Eh, arī viņa nav augusi, varbūt laimīgi un labi. Varbūt, ka tur viņai arī ir savas traumas un vēl slimība. Viņa nespēja mainīties. Tev viņu viņa jācenšas pieņemt, kāda Jā, viņa ir. Es saprotu, un es pieņemu, bet es e, cenšos e, lieki sevi nesāpināt. Saprotu, viņa jā. sauc, es aizēju. Nu, tā arī. E, jā. Viņa ir mana māte, lai kāda viņa būtu. Un vecs, slims māte. cilvēks. Jā, jā. Viņa ir jāpieņem, e, viņa kāda, nu viņa ir tāda, viņa ir. Un to ļaunumu, kas nāk ārā. Nu, es cenšos viņu neredzēt. Jā, jā. Es cenšos nedzirdēt, eh, jā. jo nu, viņi ir vecs cilvēks. Vecs, slims cilvēks, tieši tā. Un tas, kad viņa eh, nav Dievu pieņēmusi un eh, bija tur gadījums bērnībā, ka man bija kristīga ģimenīte, man pakluso bija iedavuši lūkšanu padomu laikos, es vēl biju bērns, uz papīrīšu uzrakstīju ar tēvreiz. Un uh, mani tik briesmīgi piekāva toreiz par to un vienmēr bija pret. Ir ļoti, ļoti grūti, žēl, ka cilvēks neielaida Dievu sevī. Jā, Aiga, bet par to mēs nevaram atbildēt, kā kurš ielaiž Dievu sevī. Mēs tikai par sevi. Un, eh, jā, bet es tik domāju, kad... Uh, tev jālūdzās par viņu ir regulāri, dien dienā, kas tevi dziedētu, tevi dziedinātu lūkšana par māti, par vecu slimu cilvēku, jo tev kaut kā jātiek pie tās dziedināšanas, jo eh, pilnu piedošanu var dabūt tikai tādā veidā, caur pilnu dziedināšanu. Jo Jā, tev nu, pašai eh, sevis pats, dēļ, sevis pats, dēļ. Pats smagākais un pats grūtākais. Laikam, Jā, bet tas jo... ir izdarāms. Tas ir izdarāms. Nu, es tev vienkārši ar dieva palīdzību. Ar dieva tikai, palīdzību, tikai. Aiga, es tev tiešām to novēlu un novēlu Un, un arī radioklausītāji aizlūdzat lūdzu par um, aigu, lai viņai ir spēks lūgties par savu māti, jo tas dos dziedināšanu, tas būs tavai dvēselei arī miers. Ļoti pateicos tev, Aiga, ka tu varēji publiski atvērties uh, visu priekšā ar savu dzīvi, kas ir tik sarežģīta, nav vienkārša, bet tā mums katram var noderēt, katram, kas klausījāmies vai dzird, un dzirdējām, dzirdējām, jo tā ir laba mācība jebkuram citam cilvēkam. Un tev pašai tā ir bijusi lieliska mācība, un tagad tu vari būt laimīga. Lai tev Jā. un tam tavam vīram un meitiņām labi klājas. Paldies! Paldies, Paldies. Visu labu! Visu labu! Thank you. Es esmu sava brāļa sargs. Ar mīlestību, kungs, tu mani pilnu lej, lai doto atdodu, kad manos līdzcilvēkos garām ej. Šo raidījumu varējāt klausīties pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!